السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد ni muda mwingine alhamdulillah tumekutana na ni neema kubwa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukutanisha katika kikao ambayo ndani yake tumekusanya utukufu wa mambo mengi utukufu wa wakati kwani tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na utukufu wa sehemu ahabu bukai ala llahi ama ila llahi almasajid, katika sehemu bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni misikiti, na pia ametukusanyisha katika almatlub ama jambo ambalo tunalitafuta na utukufu wake ambao ni elimu, kwani sote kama tulabul ilm hakuna jambo ambalo ni ashraf kwetu kama hilak hizi vikao vya elimu na kikao cha elimu vinatofautiana ilm ni jambo ambalo ni sharifu lakini elimu tofauti utafautiana na maulama wanasema kwamba utofauti wa elimu inatokana na linalo linalosomeshwa ama linalosomwa sharaful ilmi bisharafil maalum elimu ya dunia si sawa na elimu ya nini ya dini elimu ya dini itakuwa ni ashraf hata kidunia daktari wa wanyama si kama daktari wa nini ha? kwa hivyo sharafu ilmi bi sharafi maalum na alhamdulillah risala ambayo nimepewa niwe ndaifundisha ni risala katika jambo kubwa sana katika kila muislamu ashraful ulum ambayo ni elimu inaangazia itikadi ya Muislamu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala mitume zake malaika vitabu siku ya mwisho na qadar na kabla kuanza na hii inakuja kutokana na inwan ya daura kwa Madhura bin Baz nimekutana na maneno ya bin Baz muhimu sana kwetu sisi watu ambao tuko katika msimamo wa ahli sunna wal jamaa ahlul haq qala ibn baz yanbaghi li ahli alhaqi inda ghurbati alislam yawapaswa watu waliokuwa katika haki wakati uislamu uko katika hali ya gharibu na sisi bila shaka sisi ni katika hali kama hii katika asri kama hii ghuruba inazidi kuwa ashad anasemea tupaswa nini sisi kama watu wa haki ahlu sunna wal jamaa an yazdadu nashatan fi bayani ahkami alislam tuzidishe nashat tuzidishe nguvu na jitihadi katika kuibainisha ahkam za Uislamu kama ni daurat sisiyo ni Ramadhani la ramadhan hiyo ni kwamba kuna mudawama anasema tuzidishe nashat fi bayan احكام alislam wa da'wati ونشر wa ومحاربه الرذائل kueleza ahkam za Uislamu na kuilingania Uislamu na kuieneza fadla na fadhail mambo mema na kupinga mambo ambayo ni machafu wa yastaqimu fi anfusihim asemana la kwanza ni ya kwamba tuwe na istikama kwenye nafsi zetu ala dhalika katika da'wa na katika fadhail na katika kuwa mbali na nini na radhail na mambo maovu hatta yakuna hatta yakunu minas salihin inda fasadin nas mpaka tuwe katika watu wema watu wanapokuwa ni waovu wa minal muslihin lima afsada nas na tuwe wenye kufanya kurekebisha mambo watu wanapoiharibu hiyo ndio nasia ibn Baz na ilikuwa ni aula tuuyanze katika daura kama hii arrisala ambayo tutaisoma ambayo ni aqidatu ahli sunna wal jamaa aliyoandika Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen ambaye alikufa mwaka wa elfu mia ngapi? 21 Kama mnavyokumbuka kwenye halaka iliyopita ndio tarehe hizi za maulama lazima tutafute mbinu ya kuzifanya nini kuzihifadhi 1421 tuzihifadhi vipi si kuhifadhi ya kwamba kama tulipitia skuli tulipokuwa tunaambiwa tufanye nini zile nitwagaje multiplication table one times ngapi si ndio unazikumbuka one times two one ile table ya 1 times 7 ni 1 times 7 na kwa ngapi 2 times 7 3 times 7 kwa hivyo unachukua ya pili na ya tatu inakuwa 14 ngapi 1421 ndio mwaka alikufa al-Allama Ibn Uthaymeen kitabu chake hichi ni kitabu amekiandika kuhusiana na itikadi ya ahli sunna wal jamaa na nafikiria leo tutasoma mukaddima peke yake kisha kesho tuanze na al-imanu billah na tutaendelea nafikiria msomaji barakallahu fiki tutasomea al-mukaddima لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له الملك الحق له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم للهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين بين به ما أنزل إليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية فترك صلى الله عليه وسلم أمته على على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون للحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون فبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب ولأهمية هذا الموضوع موضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره سائل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه muwafiqan limardatihi mukaddima hiyo Sheikh ametaja mambo kadhaa na madhumunio yake kabla kueleza ni kwamba kitabu hichi maulama wameitilia mkazo na umuhimu mkubwa sana kwani imetosha kwamba samahatu Sheikh eh, Lalama bin Baz alifanya takdimu na baadhi ya maulama wameisherehesha kitabu hii ikiwemo Muhammad Said Raslan amekona tahdhib ya sharhi hii. Shekhe mwenyewe ameisherehesha kwa zaidi ya sharit ama kaset kumi na sita, na hii yote ni kuonesha umuhimu wa kitabu kama hii. Mwanzo baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, shekhe anasema amma ba'd fa inna Allaha تعالى أرسل رسوله محمد بالهدى ودين الحق مع علماء ونسمع إن دي خلاصة يا رسالة يمتوم صلى الله عليه وسلم الهدى ودين الحق إن دي سمري يا ميسج يا إسلام أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه بالهدى ودين الحق الهدى ونسمى علم النافع إليم ينمى elimu ambayo inakunufaisha wewe katika dunia wal akhira. Wa dini alhaq ni amalu salih. Hii ndio Uislamu imekuja na elimu yenye manufaa na amali ambayo ni njema. Kisha akasema ya kwamba Uislamu pia umekuja kubainisha kila jambo, anasema bayyana bihi wa bima unzila alayhi min alkitabi walhikma kulla ma fihi salahi alibad wa istiqama ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Na hii ni tambihi kubwa ya Muislamu, hajue ya kwamba hakuna wema, hakuna salah ambayo ataipata duniani ama akhera isipokuwa Uislamu umekuja kumweleza na Muislamu anafaa itakidi ya kwamba hakuna uongovu ya kwamba itapatikana kwa sio kuwa kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume wake. Mmoja katika masalafa anakuja kuulizwa, kulikuwa na moja katika watu wa maubad anaitwa Al-Harith Al-Muhasabi, alikuwa ameandika baadhi ya vitabu kuhusiana na mawaidha na tahdhibu nufus. Mmoja akuja akamuuliza moja katika masalafu ya kwamba kuna kitabu cha Al-Harith Al-Muhasibi, mimi nataka moyo wangu utatengea utakuwa ni njema. Je, unanihusia nisome vitabu kama hivi? Akamwambia la. Anasema katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna yake ghunia, kuna utajiri. Haki ambayo yuko katika ahlu sunna wal jamaa, ikiwa utaona kama anavyosema Sheikhul Islam bin Taimia, ikiwa utaona katika baadhi ya watu wa batil wako na haki, jua katika ahli, ahli sunna ni maradufu ikiwa utaona kuna wema na hii inatokea katika baadhi ya watu ambao saa zingine mtu anakuambia mimi kikundi fulani ni kizuri manhaji yao ni mzuri ya kulingania hii ni makosa ikiwa unaona ya kwamba kuna uzuri katika kulingania jua ile iko kwenye ahlu sunna wal jamaa ni bora zaidi ikiwa miendeko yao na methodology yao pengine ya kisiasa unaona iko na uzuri, jua ile ambayo iko katika ahli sunna wal jamaa, kwa sababu alayhi salatu wasalam anasemaje, la tazalu ummati la tazalu la tazalu taifa min ummati ala alhaq dhahirin alhaq. Maulama anasema imekuwa alhaq ni kuonesha kwamba wako kwenye haki mutlakan, si mtu akakwambia kwamba hawa kikundi hawa kwenye dawa wako sawa, hawa kwenye akhlaq wako sawa kwenye ahlusunna waljamaa siote katika kila njia iwe ni katika dawa iwe ni katika siasa iwe ni katika muamala iwe ni katika ibada sisi tuko kwenye haki na ile haki utaiona kule jua kwenye hali sunna wal jamaa ni maradufu kwa hivyo hauna haja kutafuta haki kwa yasiyekuwa njia ya ahli sunna wal jamaa anasema na pia pili ni ya kwamba kwa sababu amestaja ya kwamba alayhi salatu wasalamu amekuja kubainisha wema na mambo yote mazuri ambayo yatamfaa binadamu wastiqamati ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Mtu anasema kwamba Uislamu basi imekuja kutuangalia sisi katika mambo ya dini peke yake, la pia katika dunia. Mtu anasema kwamba Mtume ametuambia antum a'lam bi umuri dunyakum, ninyi mnajua zaidi kuhusu mambo yenu ya dunia maulama wanasema hii hadithi ni katika vitu ambazo ni kama ujenzi ujenzi pengine mambo ya foundation mambo ya nini hizi nyinyi mwazijua lakini uhalali wa kujenga kwenye ardhi katika mambo gani ni makruhu katika ujenzi katika mambo gani ni mustahabu katika ujenzi choo utajenga vipi na nini hamuyajui isipokuwa kapitia katika nini katika Uislamu ndo anasema Abi Dhar anasema katika hadithi ya Abi Dharr kuonesha kwamba alayhi salatu wassalam alifundisha kila jambo na uongozi wa kila kitu anasema lakatufia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama min ta'irin na hakuna ndege yuqallib janahihi fi sama illa dhakara fihi ilman hata ndege anasema alayhi salatu wasalam alitufundisha elimu tumefundishwa ipi katika ndege ni halali, ipi katika ndege, kila kitu, ya kwamba hakuna bali. Mmoja katika mushirikina anajaribu kumfanyia istihzai Salman, anamwambia hal nabiyukum allamakum kulla shay hatta alkhira, mtume wenyewe amewafundisha kila kitu mpaka adabu za kwenda haja. Kwambia ajal, kisha akataja kwamba ametufundisha vipi sehemu gani tutaelekea kwa idadi gani kwa mkono upi ikiwa haya machache haya hawa madogo ambayo nini tuwaona ambao ni mambo ya kwenda chooni na mambo ya uwindaji na nini alayhi salatu wasalam ametufundisha vipi vipi eh, kuhusiana na mambo ya itikadi alayhi salatu wasalam hakika amefundisha zaidi na ameibainisha ubayan ambao hauna shaka kati yake hakuna uongovu ambao utapata isipokuwa kwa kupitia njia ya mtume alayhi salatu wassalam kisha akataja Sheikh ya kwamba utukufu na njia ambayo aliyokuja nayo alayhi salatu wasalam ni katika itikadi sahihi والعمل القويمه والاخلاق الفاضله والاداب kisha akataja watu waliomfuata mtume alayhi salatu wasalam ikawa ya kwamba njia yao waliomfuata mtume ilikuwa ni katika hizi njia ya kwamba itikadi yao walishikamana nayo kiitikadi kiibada khulukan na adaban Ibn Uthaymeen anataja jambo fulani kuonesha umuhimu ambao Uislamu umepatia kila jambo anasema aya ndefu kwenye Qur'ani nazungumzia nini aya ndefu kwenye Qur'an inazungumzia nini je inazungumzia akida hmm? inazungumzia ibada ama inazungumzia muamala kuhusiana kupatiana deni kukopeshana anasema ya kwamba ahadith ambazo zimekuja kuhusiana na mambo ambayo ni ya muamala mambo ya muzara mambo ya aina za, za, za, za, za ukulima walmusaqat na aina za biashara anasema ni nyingi zaidi kushinda ahadithi zimekuja katika ibada kuonesha kwamba hakuna jambo wewe Muislamu unalihitaji katika dini yako na dunia yako isipokuwa katika Uislamu limelibainisha imma katika umumat ama imekuja kuifanya tansis khas hii yote ni kuonesha vile Uislamu imekamilika na wewe hauna haki ya kutafuta njia ingine. Kisha shekhe mwisho akaeleza baina, kwa sababu ama umuhimu yeye kuandika risala kama hii. Anasema kitu ya kwanza ni umuhimu wa maudhui yenyewe, kwa sababu ni maudhui ya kiitikadi, na pili ni kuwa ya kwamba vifiraq nyingi vikundi vingi eh, vimetengana, vime yani unasema vimefarakiana kutokana na Uislamu Hili ilikuwa ni sababu, na akataja baadhi ya mambo ya kwamba yeye anasema yeye ako katika njia ya haki, lakini anasema sisemi nikiwa hivyo ya kwamba tafakhuran, kwa kujisikia ama kujisifu, lakini ni katika kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sote tunafaa tuseme hivyo. Tukisema sisi ni watu wa haki, hatusemi ya kwamba nini tafakhuran, bal tahaduthan bi ni'matillah hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala angetaka tungekuwa nini? Hatungekuwa katika, tungekuwa tulipinda. Lakini tahaduthan bi ni'matillahi tunasema wala tafakhuran. Kisha akasema aqidatuna. Aqidatuna na mwanzo wa risala ameita ni aqidatu ahli sunna wal jamaa. Tunaanza kuangazia nini maana ya neno ya aqida. Aqida wanasema asili yake min alaqdu min alaqdi aqd ni fungo ama fundo ndo ahadi inaitwa aqd uqud na akida imeitwa ni akida kwa sababu inafunganisha imani ya mja mafungamano ambayo ni jazim kitu waitu ni akida isipokuwa ni moyo wako umeifunganisha kisawasawa Akida ya Ahlusunna wal Jamaa iko na ihtimam kubwa na umuhimu mkubwa baina ya wanachuoni, kwani wameiandika kutoka asri za mwanzo, na uandishi wa aqida ya Ahlusunna wal Jamaa umetofautiana. Kuna wale ambao urefusha kuna wale hufupisha, lakini aqida inakusana vitu tatu, mambo matatu ukisikia ni kitabu cha aqida, imma iko na moja katika haya matatu ama imeyakusanya yote. Na walilahi alhamdu, kitabu hichi kimekusanya chote. Ya kwanza ni masail al billah, inazungumzia masail. Utapata baadhi ya kitabu mukhtasarat inazungumzia masala hiyo, ni ya kwanza. Ya pili ni dalail, kuoleza dalili utapata kama kutubu za aqida ambazo ziko kwenye kama Sahih Bukhari, Kitabul Iman au nini, iye imekusanya dalili za nini za masail za kiitikadi, kisha kuna rudud. Aqida huwa imekusanya hivi, imma ni masail peke yake kama kutubu ambazo ni mukhtasara kama ukata sunan imam Ahmad na nini, ni masail ama utapata ya kwamba iko pamoja na dalili ama ni dalili peke yake, kama utapata kama tauhid Ibn Khuzaimah tutaja nini? Taja adilla. Ama anaweza changanya pamoja na rudud, ama akaeka rudud peke yake. Kwa hivyo kutub za tauhid, aqida imma ni masail ama dalail ama dalili ama nini? Ar-rudud. Iweza kusanya zote, iweza kuwa ni mufradan moja au lingine. Na kitabu hichi Aqida Ahlus Sunna wal Jamaa Ibn Uthaymeen imekusanya nini? Takrir ambao ni masail kisha akataja adilla na katika baadhi ya mawadhi akakuwa na nini na rudud kurudi baadhi ya ahli batil na kuwa na yakini ya kwamba hakuna masala ya kiitikadi ya waislamu ya ahli sunna wal jamaa isipokuwa kuna mtu ama kuna kikundi kimeenda kombo kupitia hiyo kwa hivyo ni rududi na kwa ni lazima katika nini kwa hivyo hakuna mtu atasema kwamba hakuna haja ya rududi kwa sababu hakuna jambo ambalo Uislamu umekuja nalo la haki isipokuwa kuna mtu amelipinga tukianza na hilo la alimanu billah kuna wale wamepinga kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala si na wale wamekubalia kwamba yuko pia wame wamepinga baadhi ya tafasil ambazo zitatajwa imma katika rububia ama uluhia ama asma wa sifat kwa hivyo hakuna jambo liko katika Uislamu itikadi ya Kiislamu isipokuwa kuna kipote potovu limepinga na hii ni kuonesha umuhimu wa rudud hasatan katika masala ya nini ya itikadi aqida ya ahlu sunna wal jamaa pia ina majina utapata kuna vitabu vingine inaitwa tauhid somo la tauhid somo la aqida na baadhi ya wanachuoni wametunga vitabu wakaviita tauhid kitabu tauhid ibn manda ama wakalita sunna sunna pia ni neno ambalo linatumika kuita nini hii somo la tauhid utapata sunna liman Imam Ahmad ama wakalita sheria sheria ni nani kuna kitabu inaitwa sheria liman lilajurri ama wakalita lini usuluddin kama ibn batta ibn batta anaita al-ibana al-ibana nish al-ibana an ad-diyana fi fi usul ad-diyana anaita anaita asharh wal ibana an usuli diyana, yani kuhusu ya kwamba ni usulu din. Ama fiqhul akbar ina majina mengi, hii somo la aqida. Lingine ni ya kwamba somo hili la itikadi liko na characteristics zake ama mazia ama khasais, ambapo ikiwa wewe ambao haujashikamana na itikadi ya ahli sunna wal jamaa mambo haya ambayo ndiyo mazia ya itikadi ya ahli sunna wal jamaa yanakupasa wewe ushikamane nayo ya kwanza ya kwamba ni haki hii khasisa ya kwamba ni haki ni alayhi salatu wasalam ametueleza kwamba umma huu kutakuwa na pote ambalo litakuwa kwenye haki dhahirina itakuwa ndio japokuwa ni kidogo kauni ya kwamba wako kwenye haki na haki yenyewe alayhi salatu wasalam alibainisha alipozungumza katika hadithi al anasema sataftariku ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida anasema umma huu wake wa Kiislamu utakhtalifiana ama tafarikiana katika vipote sabini na tatu wote watakuwa motoni isipokuwa kikundi kimoja asema hiya aljamaa katika baadhi ya riwaya akasema ni jamaa ambao watashikamana na jamaa wamefasiri ya kwamba ni watu ambao watashikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume wake na wemo waliotangulia ya khulafa al almahdiyin wale ambao watakuwa wameshikamana nao si madai ambao watakuwa wanadai hawa ndio watakuwa kwenye haki kwa hivyo tazkia ya kwamba watu wako kwenye haki ni alayhi salatu wasalama ametupatia mfumo ya kwamba tutajua ni nani yako kwenye haki na ni nani yuko kwenye batil. yule yako katika mfumo wa Qur'an na Sunna alam alama alama fume salaf salih ama la manhaj as-salaf huyu basi ndio atakuwa kwenye haki hii karakteristiki kwamba aqida ya sunna wal jamaa ni haki na alhaq masum, ya kwamba umma wa Kiislamu na haki ni masuma, kwamba kuna yani imehifadhika mpaka kiama isimame. Karakteristiki nyingine ambayo ni mazia, anasema ya kwamba ni wasatia, ya kwamba iko kati baina ya vikundi ambavyo ni potovu, ima katika itikadi ama katika muamala ama katika dawa ahlu sunna wal jamaa itikadi yake na ni wasatia ni kwa sababu ni mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam iko kati baina tafrit ama baina alghulu wal jafa baina pembe mbili za nini za ghulu imma tafrit ama taksir wal ifrat katika itikadi katika muamala katika da'wa kikundi hichi cha da'wa ambao wanajiita tukiangalia vizuri tutapata umefanya hiyo ambayo watu ambao pengine uwapigia deba ikusema kwamba hawa wako kwenye nini dawa yao ni mzuri mashaallah walimtoa fulani mimi nilikuwa nilikuwa hivi nikapelekwa msikitini ikiwa walimtoa mtu kwenye mairungi wakamleta msikitini walimtoa kwenye maasi wakamleta kwenye kabira ambayo ni tasawuf usufi ikiwa ni hawa vijana ambao ni wa hamasa ambao wa jihadi Walisema walimtoa mtu alikuwa kwenye shisha, wakamleta hapo, kampeleka front. Ni walimtoa kwenye maasi, wakampeleka kwenye nini? Kwenye bidhaa Ikiwa walifanya hivyo, sisi ahlusunna wal jamaa tutakutoa kwenye nini? Kwa maasi, tukuleta kwenye istiqama. Kwa hivyo, ikiwa watawatoa watu wote katika hali ambayo ni ya kabira, wakamwapeleka katika mambo ambayo ni bidha wakiwa katika hali ya kabira, walikuwa ni bora zaidi kuliko nini kuliko nini kuwa kwenye bid'a kwa hivyo hili ambalo tuliona tunasema ni facial value kasi saver to enjoy lakini real sense ni kwamba ni mtu utolewa kwenye kibanda cha mairungi akapelekwa kwenye ibada ya makaburi gani ni, ni, ni, ni ametolewa kwenye wema ametolewa kwenye wema yani ukikompea ni kwamba ametolewa kwenye wema si ndio si ndio kwa sababu hili ambalo naliona japo si wema yani wema bi'tibar si si wema ni ya kwamba hii ambayo ametolewa ni dhambi kubwa ama ni dhambi maasi amepelekwa katika ibada ambayo ni ya kibida ambayo yeye mwenyewe aitakidi ya kwamba ni mpotovu ikiwa alitolewa katika sehemu pengine alitolewa kokote pale tolewa akapelekwa kule pale anapelekwa akauawa wakaitakidi amepata shahada sisi tutamsikitikia wao wakimfurahia sisi tutamsikitikia tutasema afadhali angekufa kwenye ba angekufa kwenye maasi kuliko kufa kwenye bid'a bali ni bid'a ambayo baadhi ya maulama wamehtalifiana je ni kafiri ama si kafiri khilaf kubwa baina ya wanachuoni je makhawarij ni waislamu ama si waislamu ni khilaf kubwa Ibn Hajar katika Fathul Bari ameleta khilaf bali amesema jumhuri ya mutaakhirin wanasema makhawarij ni makafiri huyu amehtalifiana huyu mtu ambaye ni mtu ambaye ni mlevi tahta mashia bitifaq si ndio na huyu ambaye amekufa katika maaraka ya kikhawarij mukhtalaf je amekufa katika hali ya uislamu au amekufa katika hali ya uislamu ahlu sunna wal jamaa hili neno la ahlu sunna wal jamaa ni laqab ni neno ambayo imekuwa likiitwa watu waliokuwa kwenye haki Imepokewa baadhi ya riwayati ya kwamba Ibn Abbas, baadhi ya maulama amedhoofisha ya kwamba yeye ndo alikuwa kwanza kutamka neno hili la ahli sunna wal jamaa, lakini katika matabiin ilikuwa ni lakaba ambayo ilikuwa ni wase ambayo inatumika, na katika atba ya tabiin ilikuwa ni, ni zaidi. ahli sunna wal jamaa wana majina, wana majina mengi, si ndio? Kama gani? eh? ahlul hadith kwa sababu wameshikamana na nini hadithi ya mtume amalan wa riwayatan aqidatan wa adaban hao ndio wameshikamana na nini yani ikitajwa ahlul hadith mtu asifikirie ya kwamba ni ahlul hadithi ni wenye kuhifadhi tu kwa sababu kulipatikana baadhi ya mu'tazila wamehifadhi hadithi si ndio ndio au la lakini ahlul hadith wanakusudia ni wale wako kwenye mwenendo wa hadithi ishtighal bil hadith nako kwenye mwenendo na hivyo hivyo alayhi salatu Allah subhanahu wa alayhi salatu wasallam akisema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna ahlin ahlul Qur'an um ahlullah ikusudini ahlul Qur'an wale wamehifadhi kwamba sisi tumehifadhi sisi ndio ahlul Qur'an nini la la la ahlul Qur'an ni wale ambao wanaishtighaluna bil Qur'an ki amal qiraa hawa ndio ahlul Qur'an ama ya kwamba ikiwa mtu atahifadhi na asifanyie kazi hadha laysa min huu si katika ahlul Qur'an kwa hivyo ahlul hadith ni katika majina ya nini ya watu ambao wako kwenye njia hii ya ahlus sunna wal jamaa jina lingine taifatul mansura ni taifa ambayo imenusuriwa na hiyo kutokana na hiyo hadithi ya kwamba alayhi salatu wasalam la tazalu ummati ala alhaqi dhahirin watakuwa wamenusuriwa kwenye haki na hii ni katika majina ya ahlusunna waljamaa gani nyingine eh alghuraba firqatun najia kikundi kinachofanya nini kilicho najia kwa Kiswahili nini karuni sema kilichopona eh kilichookoka na hii pia kutokana na hiyo hadithi ya mtume ambayo nini anasemaje sataftari kwa ummati kulluha finnar illa wahida ya kwamba hawa ndio watakuwa wamefanya nini wameokolewa kutokana nini na moto wa jahannam alkhulud ngine salafiyun ya kwamba ni kwa sababu wanafuata njia ya wema waliofanya nini na laqab hii la salafia si laqab la mwanzo la sahihi kwamba watu pengine wafikiria nini lakini ishtahara kwa sababu alqab hizi alqab kuna baadhi ya wakati zinazidi inatumika hii zaidi kushinda nini kushinda ingine utapata kulikuwa na wakati watumika ahlul hadith zaidi si ndio kulipokuwa na ahlul rai na watu ambao nini lakini sasa hivi kitaja ahlul hadith pengine itajulikana ni pengine ni firka katika watu ambao wako Pakistan kwa sababu lakini ni laqab inatumika lakini katika asri hii qalla kwenye asri hii salafiyini inatumika sana kushinda nini kushinda baadhi ya alqab yani baadhi ya ahli sunna wal jamaa laqab ambao pengine natumika zaidi nini salafiyin naam wahabi eh nauliza eh wao mmenyamaza eh Naam? Mimi muuliza. <laughs> Uliza kuhusu Wahabi. Al-Tauhid al-Haq hizi ni alqab zinatumika lakini maulama wanaacha sana kuzitumia kwa sababu baadhi ya firaq pia uzitumia Mu'tazila ujita ahli tauhid na pia wale maibadhia ambao wako sehemu za Oman ujita nini? al haq na ahli tauhid. Japokuwa ni warongo katika nini? Kwa hili ambalo alisema. Japo hili ambalo umelitaja nini? Ni laqab katika alqab za ahli sunna wal jamaa. Naam. Hizo ni laqab za ahli sunna wal jamaa na muwalafat ambazo tumezitaja na majina ya aqida pia. Kutoka kesho sikutaka ya kwamba hii siku ya mwanzo ambayo ni mukaddima nianze na lubbi ya maudhu kwa sababu pengine kuna na tashtiti ya nini So kutoka kesho insha Allah tutaanza aqida ambayo apoanza leo. Ilikuwa ni mukaddima ambayo tuliangazia mukaddima ya Sheikh kuonesha kwamba dini ya Uislamu ni kamil shamil, aqida yake ni kamil shamil katika umur zote za dini na dunia. Kisha tukaangazia lafdhi ya aqida. Kuna maneno hapa ya tafsiri ya Sheikh Fauzan ameeleza maana ya aqida mzuri, tukienda wasomea anasema wal aqidatu shar'an anasema na akida kisheria maana yake nini hiya al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi wa tusamma hadhihi arkanul iman anasema aqida hiyo ndo aqida mambo yote ambayo ya aqida tutakuja kuisoma baadaye hata ikiwa ni mambo ya masahaba mambo ya ulatul umur yote yatafarra inatokana na nini ya hizi nguzo sita za nini za imani sawa ni muda ambao pengine sijapata lakini ingekuwa leo tungezungumza kuhusu nasha ya firaq kama vile wengi katika maulama katika kutub za akida uanza kwamba jambo la mwanzo kama Sheikh Islam ni mtu uelezea kwamba tadarruj vipi ni kwamba ikhtilafu ilikuja mpaka mwisho katika asri hii. Ala kulli hal, tukazungumzia taarifu ya aqida, kisha tukazungumzia pia, tukazungumzia nini kwenye aqida? Tukazungumzia majina ya aqida, si ndio? Tukasema aqida huitwa nini? Huitwa sunna wa tauhid wa fiqh al-akbar wa sharia usul ad-din. Kisha tukazungumza baadhi ya muwalafat ambazo pia zimeandikwa ziko na hizi jina lakini hiyo si muhimu. Kisha tukazungumzia alqab ama majina ambao wanaitwa watu wa haki ya Ahlusunna wal Jamaa, na ndio hiyo, nafikia hiyo ndio tumemalizia. Wabillahi tawfiq. Kesho inshallah tutaanzia aqidatuna al billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi inshallah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu